Îți aducem cu recunoștință, Doamne Sfinte, pe altarul Tău, darul nostru, pâinea nepătată, ție veșnicul lui Dumnezeu. Te rugăm, Părinte îndurate, jertfa noastră nu disprețui, milostiv, ne scapă de păcate și cu drag în vește vom sluji.